Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Այսօր Արցախի վերածննդի օրն է։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում։ Արցախի քաղաքական ուժերը համանadrական բարեփոխումների վերաբերյալ նոր քննարկումներ են անցկացրել։ Քարվաճառում տեղի է ունեցել միջոցառում նվիրված Հովանես Թումանյանի ծննդյան 147-ամյակին եւ գիրք նվիրելու օրվան։ Ֆրանսիայի նախագահը հավանական է համարում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմը։ Այսօր սոցիալական արդարության համաշխարային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ 28 տարի առաջ այս օրը 1988 թվականի փետրվարի 20-ին կայացավ ժողովրդական падգամավորների լղի մարսխորհրդի 20-րդ արտահերտ նստաշրջանը։ Մարզի բարձրագույն մարմինն իր պատմական որոշմամբ այդ օրը հաստատակամորեն իրավական հում տեղափոխեց Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորման Արցախահայության դարավոր իղձը։ Տունի Արցախի վերածննդի օրվա արդիվ Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել ժողովրդին։ Ուղերձում ասված է. Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մեր կարևորագույն պետական տոներից մեկի Արցախի վերածննդի օրվա արդիվ։ 28 տարի առաջ Արցախն իսկապես վերածնվեց։ Վերածնվեցին նրա ազատատենչ ոգին, հայեցի շունչն ու հավատը սեփական ուժերի եւ լուսավոր ապագայի հանդեպ։ Դա իրավական, բարոյական եւ համամարտկային արժեքների վրա հիմնված պայքար էր, համազգային շարժում, որն այս անգամ արդեն իր շուրջը համախմբեց ողջ հայ ժողովրդին աշխարի տարբեր ծայրերում։ Համախմբեց ու միավորեց մեկ գաղափարի շուրջ՝ ապրել ազատ ու անկախ պատմական հողի վրա։ Դա յուրաքանչյուր ազգի օրինական իրավունքն է եւ մեր իրավունքը մենք պաշտպանեցինք մեր արյան գնով։ Այսօր 1988-ի նվիրալների գործը շարունակում է երիտասարդ սերունդը։ Նրանք, ովքեր ծնվել ու մեծացել են արդեն Արցախի հանրապետությունում եւ արժանիորեն կրում են նրա քաղաքացին լինելու բարձր պատիվը։ Նրանք լավ են սերտել հայրենի երկրին ու հարազատ ժողովրդին անznվիրաբար ծառայելու իրենց հերոս պապերի ու հայրերի падգամը եւ պատրաստ են ամեն ինչ անել Արցախի Արցախի զարգացման ու զորացման, նրա պաշտպանունակության ամրապնման եւ անվտանգության ապահովման համար։ Այդպես եղել է եւ այդպես կլինի այսուհետ։ Թանկագին արցախցիներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիս հիշարժան տոնի արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն ու բարօրություն Արցախի յուրաքանչյուր քաղաքացու եւ յուրաքանչյուր ընտանիքի, ասված է հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախյան ազատագրական պայքարի ակտիվիստ ԼՂՀ ինքնապաշտպանության ուժերի առաջին հրամանատար Արկադի Կարապետյանի համար 1988 թվականի պայքարով հիմք է դրվել հայ ժողովրդի միասնականությանն ու համերաշխությանը։ Դե եթե ժողովուրդը ոտի կանգնած չլիներ, ամսի 20-ը չէր լինի։ 60 թվերին էլ են, չէ՞, ստորագրել նամակը, քանի հոգի, ահագին մարդ։ Բան եղավ, չեղավ, որովհետև ժողովուրդը ոտի չկանգնեց։ Շարժման շարժիչ ուժը ժողովուրդն է, ասաց շարժման ակտիվիստ Վարդան Հակոբյանը։ Եվ որևէ մեկը չէր կարող առանձին գործ նախաձեռնել առանց ժողովրդի հավանավորությունը ստանալու։ Եվ յուրաքանչյուր նախաձեռնության տեր էր կանգնում ժողովուրդը եւ դրա համար կարողանում էին հասնել հաջողության։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փետրվարի 19-ին եւ հույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 600 գրակոց։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական դիրքերի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 19-ին ընդունել է Հայաստանի Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության պատվիրակությանը առաջնորդ Խաչատուր Քոկոբելյանի գլխավորությամբ։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է Հայաստանի քաղաքական ուժերի հետ տարբեր հարցերի շուրջ մշտական քննարկումները, դրանք համարելով պահանջված մեր երկու հանրապետությունների համար։ Այսօր բոլորիս ուզում է հայ ժողովրդի անվտանգության խնդիրը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց Խաչատուր Քոկոբելյանը այն խնդիրները, որ այսօր կա Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության հետ կապված, ինչու ոչ միջազգային հանրության, երբեմն լուր համաձայնությամբ ուղեկցվող ազերբայջանական ագրեսիայի մասին է նաև խոսքը անթույլատրելի։ Եվ մենք որպես բոլորս քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության, թե Լեռնային Ղարաբաղի, թե հայ, թե ընդհանրապես քաղաքակիրթ աշխարհի մի հատված, պարտավոր ենք ուշադիր լինենք եւ ցանկացած քաղաքակիրթ մարդ անկախ ազգությունից պարտավոր է օժանդակելու այդ անհամաձայնության վերացմանը նպաստելու համար, որովհետև այստեղ ավարում եւ pedagoganashiyությամբ է զբաղված մի այնպիսի ժողովուրդ հրաշալի, որը առանց որևիցե մեկ այլ ժողովուրդների նեղություն տալու իր գործն է արարում եւ դա ողջ քաղաքագիտ աշխարհի ուղակի պարտավորությունն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առավել եւս քաղաքական գործիչների ամեն ինչ անելու, որպեսզի այդ նպաստը բերվի Լեռնային Ղարաբաղ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂՀ ազգային ժողովում 3 տեղի ունեցել համանդրական բարեփոխումների թեմայով քաղաքական խորհրդատվությունների երկրորդ հանդիպումը, որին մասնակցել են խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական կուսակցությունների ղեկավարները։ Հիշեցնենք, որ նշված թեմայով քաղաքական խորհրդատվությունների առաջին փուլը տեղի ունեցել փետրվարի 4-ին, որի ժամանակ հանդիպման մասնակիցները պայմանավորվել էին երկշաբաթյա ժամկետում մշակել ու ներկայացնել կուսակցությունների դիրքորոշումը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Երկրորդ հանդիպմանը ներկայացնելով իրենց տեսակետները, քաղաքական կուսակցությունների պատասխանատուները մտքերի փոխանակություն են կատարել։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլոցարայությունից, առաջիկայում քաղաքական կուսակցությունները կհայտարարեն սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը սկսելու հաջորդ քայլերի մասին։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը 3 փետրվարի 19-ին հրապարակել է իր դիրքորոշումը սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Կուսակցության կենտրոնական գրասենյակի մամլոյցարայության փոխանցմամբ ընդունված փաստաթղթում ասվում է. ԼՂՀ հրճակումից եւ անկախ պետականություն կերտելու պատմական որոշումից 15 տարի անց համանadrության ընդունումը թույլ է տվել իրավական նորմակարգի բարձրացնել պետական իշխանության ինստիտուտների կայացման եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության համանadrական երաշխիքների ամրագրման աշխատանքները։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն իր ձևավորման պահից սահմանադրության մշակման եւ ընդունման խնդիրը դիտել է որպես ծրագրային նպատակ եւ ակտիվ դերակատարություն է ունեցել 2005-2006 թվականներին երկրի հիմնական օրենքի նախագծի մշակման, ինչպես նաեւ հանրային քննարկումների ու հանրակրվեի կազմակերպման ժամանակ։ 2006 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված համանadrությունը ապացուցել է իր կենսունակությունը, ապահովելով երկրի բնականոն զարգացումը, ապահովագրելով քաղաքական եւ այլ բնույթի ճգնաժամային իրավիճակներից։ Այս ամենով հանդերձ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը գտնում է, որ երկրի համանդրական կարգի կատարելագործման խնդիրները մշտապես պետք է լինեն իշխանությունների եւ քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում, հաշվի առնելով արագ փոփոխվող ժամանակների պահանջը։ Հենց այդ ընկալման հաշվառումով ԱԺԿ ծրագրում պետական շինարարության բաժնում հատուկ տեղ է հատկացված պետական կառավարման համակարգի զարգացման հերանեկարին ինչն արտահայտված է հետևյալ ծրագրային դրույթներում։ Հետամուտ լինել իշխանության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական թևերի սահմանադրական տարանջատման, նրանց միջև զսպման եւ հակակշիռների մեխանիզմների գործնական իրականացմանը նպաստել համանդրական արդարադատության, մարդու իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտների կայացմանը եւ մշտական կատարելագործմանը, իշախ քաղաքացու ազատությունների եւ հանրային համերաշխության աջակցել տեղական ինքնակառավարման համակարգի հետագա կայացմանը։ Վերոնշյալ դրույթների իրագործումը Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության կարծիքով պետք է տեղի ունենա էվոլյուցիոն ճանապարհով երկրում սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելու միջոցով, որի արդյունքում կունենանք Առաջին Արցախի առանձնահատկությունները հաշվի առնող պետական կառավարման արդյունավետ եւ ճկուն համակարգ, Երկրորդ ժողովրդավարական ինստիտուտներն ամրապնդող մարդու իրավունքների ու ազատությունների անմիջական գործողությունը երաշխավորող սահմանադրա իրավական մոդել, երրորդ պատասխանատու քաղաքական ուժեր եւ քաղաքացիական հասարակություն, որոնք առաջնորդվում են ազգային ու պետական շահերով եւ սահմանադրական մտածողությամբ։ Մասնակիցներն իրենք պիտի որոշեն Ղարաբաղյան կարգավորման բոլորի կողմից ընդունված ձևաչափը փոխելու հարցը, բայց Ռուսաստանը դրա հնարավորությունը չի տեսնում։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Սախարովան։ Ձևաչափը հաստատվել եւ բոլորի կողմից ընդունված է։ Հետո էլ արժե խոստովանել, որ այն շատ առումներով արդյունավետ է, հավելել է Զախարովան։ Պարզ է, որ բոլորը կուզեին ավելի մեծ արդյունքներ տեսնել։ Եթե հակամարտության կարգավորման համար ավելի լայն ձևաչափում հանդիպում անցկացնելու անհրաժեշտություն առաջանա, մենք որպես Մինսկի խմբի անդամներ պատրաստ ենք մասնակցել այդ հանդիպմանը, նշել է Զախարովան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեմ չէ, որպեսզի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի չճանաչված հանրապետությունները մասնակցեն Սոչիի երիտասարդության փառատոնին։ Ռուսիյսկայա գազետան հայտնում է, որ միաժամանակ Պուտինը փառատոնի կազմակերպիչներին կոչ է արել չքաղաքականացնել միջոցառումը։ Հնչել են նաև այնպիսի չճանաչված հանրապետությունների անուններ, ինչպիսիք են Աբխազիան, Հարավային Օսիան, Մերզդնեստրը։ Սոչիի 19-րդ համաշխարհային երիտասարդական եւ ուսանողական փառատոնը տեղի կունենա 2017-ին, 2014-ի օլիմպիական ավանում։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին կոչ է արել դադարեցնել հարվածները քրդական աշխարազորի վրա։ Դրա հետ մեկտեղ նա մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում երկրի նախագահ Բաշար Ասադի բանակի հարձակման կապակցությամբ։ Օբաման նաև դիմել է քրդերին, կոչ անելով տարածքներ չզավթել։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Օլանդը հավանական է համարում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմը Սիրիայում տիրող իրադրության պատճառով եւ կոչ է արել բոլոր ջանքերը ներտնել հակամարտության սրացումից խուսափելու համար։ Ըստ ՌԻԱ Նովոսի Ֆրանսիան կոչ է արել Արագորեն վերսկսել սիրիական իշխանությունների եւ ընդդիմության միջև բանակցությունները, դադարեցնել ռմբակոծությունները եւ մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել բնակչությանը։ Սիրիական կառավարության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների միջև բանակցությունները սկսվեցին հունվարի 29-ին Ժնևում։ Դրանք անցկացվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2254 բանաձևին համապատասխան։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան փետրվարի 3-ին հայտարարել էր, որ միջսիրիական բանակցություններում դադար է, իսկ նոր փուլը նախանշված է փետրվարի 25-ին։ Այսօր սոցիալական արդարության համաշխարային օրն է։ Այն նշվում է 2009 թվականից։ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները փետրվարի 20-ին ազգային մակարդակով միջոցառումներ են անցկացնում, նպաստելով սոցիալական արդարության ամրապնմանը։ Գազམ་ակերպիչների խոսքով այդ օրը պետք է նպաստի աղքատությունն արմատախիլանելուն, մարդկանց զբաղվածությունն ապահովելուն, կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության, սոցիալական բարեկեցության եւ արդարության հաստատմանը։ Մարզասերների համար Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը ճանաչվել է 2015-2016 թվականների մրցաշրջանում Եվրոպայի առավելագույն գոլային փոխանցումներ կատարած ֆուտբոլիստ, հայտնում է Bundesliga.com կայքը։ Մխիթարյանը մասնակցել է 34 հանդիպման եւ կատարել 18 գոլային փոխանցում։ Նա իր հետևում է թողել Արսենալի ֆուտբոլիստ Մեզուտ Օզիլին եւ Բարսելոնայի հարձակվող Նեյմարին։ Եղանակի մասին